Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436 77 41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın. İndi isə daha ətraflı. Göyçayın Çərəcə kənd sakini Urfan Bədurov qaynar xəttə polis özbaşınalığından şikayət edib. Deməsinə görə özü də inanclıdır, ailə üzvləri də. Qızı hicab bağladığından təhsil aldığı kənd məktəbinin direktoru məktəblini tez-tez məktəb qapısından geri qaytarır. Buna görə də şagird cari təhsil ilinin çox hissəsini evdə qalmalı olub. Urfan Bədurov deyir ki, martın 14-də sahə müvəkkili onu Göyçay rayon polis şöbəsinə dəvət edib. Polis şöbəsində nələr baş verib şikayət Şikayətçidən eşidək. 14 günü yağış yağırdı şəhərə çıxdım da, bazara çıxdım. O günü mənə elə bir 11-12 radələrində zəng elədilər. Naməlum nömrədən götürdüm. Deyir, bəs polisdənəm, hardasan? Rəis göndər. Mən dedim, bəs rayondayam. Mən kəs yerində, kəsdə yaşayıram da. Hə, Dedi ki, bəs sən rəis çağırır. Dedim, hə, mən də ibadət əhliyəm da. İnşallah. Yəni. Mən də dedim ki, hə, çağırır, nə armalıyam, nə işim, nə adı nədir, nə armalıyam. Dedi, bəs şöbəyə gəlməlisən, rəisin qəbuluna. Dedim, gəlində hara gəlim? Deyir, gəl şöbənin qabağına. Mən də getdim şöbənin qabağına, çıxdı qarşıladı məni. Deyir, Urfan səsən deyim, bəli. Hə, deyir, mən bəs Utaskov yəm, kəndim Utaskov. Hə, gəl sən rəis çağır. Çıxdı rəisin mavinin qəbuluna birinci. Biraz o təqdir elədi mən. Nəyə görə çağırmışdılar sizi dedilər? Çağırmışdı ki, yəni sən uşağı niyə məktəbə qoymursan? Sən uşaqları niyə nə bilim, televizora baxmağa qoymursan? Mən deyim, valla bizə Mən məcbur zad yoxdur. Yəni bizdə uşaq özü hicaba girib, deyir, yəni başa çıx getmirəm məktəbə. Hə, yox, göndərməlisən, sən zorla göndərməlisən. Sonra mənə rəisin otağına saldılar. Biraz yəni o söyledi, təkfir elədi məni. Sonra çıxdım, gördüm ki, raport yazıb Toskov. Hə, yəni dedilər sənin qanatan şikayət edib də. Sonra Toskov elə bil ki, raport yazıb, yazıb ki, ora bəs buna getdim mən evinə. Nə bilim mən, mənə əmrimə tabe olmadı. Dedim sənin rəis çağırır. Deyir ki, mən gedəmərəm, nə rəis kimdir, nə filandır. Belə də yalandan yazıb raportda. Dedim vallahi ki, mən hə telefondan zəng eləyir, telefondan zəng eləyir. Demişəm ki, şöbəyə gəlmək lazımdır, gəlim də hara lazımdır, gəlib. Mən özüm öz ayağımla gəlmişəm yəni. Verdilər məhkəməyə, Elə o gün. Məhkəmə də ona görə o polisə göyə mən tabe olmamışam əmə, əmrinə. Ona görə də mənə 3 sutka verdi. Yəni mən məhkəməyə, hakimə də dedim ki, "Tamam hakim, vallahi ki məzəh gəlib, deyir şöbəyə gələ bilərsən." Deyim ki, "Gələrəm." Mən yəni polisin heç Tatkovun üzünü görməmişəm də, tanımıram mən onu. Mənə bu nömrədən zəng gəlib. Beləncə baxmadı da dedi yox 3 tüpə yatmalısı get tapşırıq var. 3 tüpə məni kəsdilər, yəni təqqil elədilər mən, saqqalımı da qırxdılar. Sən həftədə bir dəfə yoxlayır, tapşırmışıq. Həftədə bir dəfə yoxlayıb, hə, saqqalın qırxacaq, nə bilim belə eləyəcək, yəni belə də. Bəs uşaq məktəbə gedir? Bəli, gedir. Amma əvvəl getmirdi elə? Gedirdi, qoymurlar da. Bir dəfə direktor açdı başını. O da ağlaya-ağlaya gəldi, üstümə ki, atabəs mən direktor başıma sürüb, gəlmir deyən sinə mən. İndi başı bağlı gedir, yoxsa başı açıq? Bəli, başı bağlı gedir. Amma qaynatavız həqiqətən şikayət elibdi, elə? Həqiqətən də orada idi, hə, məhkəmədə də orada idi. Ümumiyyətlə 2 ildir mən deyir ki, bizə gəlmə. Mən İslam'a girəndən 2 ilə yaxındır ki, mən İslam'a girmişəm. İnşallah. Yəni bu 3 ildə heç gəlmədi də. Boş şikayət eləmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, Urfan Bədrov qadağan olunmuş dini cərəyanı təbliğ etdiyinə görə polisə çağırılsa da getməyib. Ona görə də evinə polis əməkdaşları yollanıb. Urfan Bədrov polisin qanuni göstərişlərinə tabe olmadığına görə ona 3 sutka inzibati həbs kəsilib. Orxan Bədrov Dərəcə kənd sakinidir. Son vaxtlarda bu adam qanunla qadağan olunmuş dini cərəyanın fikir təmsilçisi kimi həmin cəryanın həmin kənddə təbliği ilə məşğuldur. Son zamanlar öz uşaqlarını məktəbə getməyə qoymurmuş. Ümumiyyətlə bunun özünün ailəsində görülür nəsə, bu yəni həmin bu cəriyana mənsubluğu ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər olub. Və ümumiyyətlə də yəni bu ailəsində bunun problemlər yaranıb. Uşaqlarını məktəbə qoymur, təcridlərə getməyə qoymur. Ailəsində bunun problemlər yaranıb və bununla da əlaqədar bunun özünün qaynatası Göyçay rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib. Təbii ki, indi ərizə daxil olduğu təqdirdə, yəni şöbədə bununla bağlı müəyyən araşdırmağa başlanılıb və bununla əlaqədar həmin bu şəxs bir bir neçə dəfə polis şöbəsinə dəvət olunub. Lakin bu Bədirov həmin bu müraciətlərə məhəl qoyma, qoymadığına görə polis əməkdaşları tərəfindən şöbəyə gətirilib. Gətirilərkən də polisə qarşı, yəni ki, müqavimət göstərib, yəni polisin qanun tələblərinə tabi olmadığına görə onun barəsində iş sənədləşdirmə aparılıb, yəni polisin qanun tələblərinə tabi olmadığına görə rayon məhkəməsinə göndərilir və rayon məhkəməsi tərəfindən də bu şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunur. Yəni bunun kökü bundadır. Saqqalının qırxılması. Gəldim də bilim şöbəyə falan rəis məni təhqir elədi, belə elədi, elə elədi, belə söhbət oldu. Bəs saqqalının qırxılması ilə bağlı? Bunlar hamısı uydurma xarakterli, yəni polis şöbəsinin rəhbərliyi barəsində aydın məsələdir ki, barəsində qanuni tədbir görülən adam polis barəsində e, yəni bu cür böhtan xarakterli məlumatlar səsləndirməlidir yəni bu xarakterli adam səsləndirir. Deyirsiniz ki, o e, qanunla qadağan olunmuş dini cərəyanın e, təbliğatı ilə məşğuldur. Bəs bununla bağlı ona hər hansı rəsmi xəbərdarlıq olubmu? Ona ancaq polisin Yenə deyirəm ki, bununla bağlı yəni sırf bunun problemi, yəni bunun yenə deyirəm ki, konkret yaxın bir qohumunun müraciəti əsasında olub və o araşdırma da, yəni bunun inzibati məsuliyyət cəlb olunması da bu adamın özünün polisin qanun tələblərinə olan sayğısız münasibətinə verər, yəni başqa Ancaq onun qaynatası ki, müraciət elibdi, o qanunsuz dini təbliğatla məşğul olur. E, bununla bağlı ona qarşı, yəni əsas e, hansı ki, səbəbə görə ki, o polisə aparılmışdı, onunla bağlı ona heç bir cəza verilməyib. Belə ancaq polisin qanuni tələbinə e, tabe olmadığına görə ona cəza verilibdi. Yox, təbii olaraq ki, yəni bununla şöbədə, yəni o ətrafda profilaktik söhbət aparılıb. Amma sadəcə bunun, yəni ki, e, bunun özünün, yəni yenə deyirəm, bu davranışları, yəni bunun o şikayətin motivi, motivasiya deyirim də, yəni bu sırf özünün araşdırma ilə bağlı polis şöbəsinə dəvət olunması və o dəvətdən yayındığına görə polis tərəfindən gətirilməsi və qanuna uyğun olaraq, yəni polisin qanun tələbinə tabe olmadığına görə onun barəsində rayon məhkəməsi tərəfindən e, zıbati e, həbslə bağlı verilən qərardır. Təbii ki, bunun e, yəni qanunsuz dini cərəyan nümayəndəsi kimi dini cərəyanın təbliğ etdiyinə görə də, yəni bunun yol verilməzliyi barədə ona şöbədə müəyyən ondan profilaktiki söhbət aparılıb və onun nəzərinə çatdırılıb ki, bu yol verilməzdir. Orxan Mansurzadənin sözlərinə görə Urfan Bədrov əvvəllər də qadağan olunmuş dini ədəbiyyat yaydığına görə polisə çağrılaraq xəbərdarlıq olunub.